Ես սղացան ետ չընտերնալ։ Ինու մաչինում մին կնեգ մի մարդ։ Սա անցիլած չլած մի մադար տղայ այնում։ Այդ վրմծանում ամս տղա տերնում։ Հորը ասում է. «Ահար, ես ուզում եմ կնամ աշխարհ տեսնամ»։ Հերն ասում է. «Ռազիում, ամա եշի «Հա, հա, հա»։ Ոչ մի վախ, կս հղցան ետ չտերնաս։ Տղան հղայանքում կինում Շատ ակինամ թաղրեք, նղանը մամին ծառուտակ է նստում ավեր դինջանա, մինել աշկավնան գյուն վեր դիմացի մին տան մաչի մին աղջիկ դուսուտորնա անում։ Վեր տեսնումա, այդ աղջիկը դուրնակյամ։ Որոշումը մուտանա խուսցնե, մին տեսնա հուա, հուչի։ Մուտանումա սկսում հրծուփորձ անելը։ Վերջն էլ սիրը հարվումա, օզման հետը պսակվե։ Աղջիկը համաձայնումա, բայց մին պայմանա դնում ջուբան մի նկարատեսոնում նհաշտամ թա գգիդաս էսյուր նկարա տղան ես շումա ասումա հա հա քո նկարը թա պահյուր նկարա աղջիկը ծիծաղը մաթա չէ սա իմ քոր նկարնա մունք ճուխտուկնեն կլել մհդը քեցալանք ծմակը շոր կյանք Իմ քուր կորալա, իմ հերելասալա մինչև քուքովորը կտանասվեջ, քեզ մարդու չնտլակամ։ Եթե կարիս յուրան կտանաս, այն վախտը կուկնը գիտեմ տրնալան։ Տղան քորը փոշման նկարը երաոնում հղեին գյում, թա շտեղ ինքն էլ չի գիտում։ Որ մին քան օր հղեա կինամ, հսնում ամի խամտղ։ Նստում ամին քարու իրա վր դինջանա, Մինելա տեսնում մի մոտ է տանա մին պարա մարդ դուս եկավ հայաթը։ Մուտանում այդ մարդին տա խամ մարդում Ոզիլչիս կամ տանդ մին քշեր կենամ։ Էս մարդն ասում է. «Համեցե, համեցե, ղոնաղը հստություննա»։ Ծմերն այնում։ Այդ մարդը բերում է փիճիմին երկու չոփ գցում, իլաս չիլածը վերդինում, համոտոման համալ զրուցանում։ Տղան աղջկանը տված նկարը ջբան տուսյանում, այդ մարդին նահաշտամ համալ հրցնում, թա ստի աղջիկ չի աշկավոտ ընկել ձեր ընկյուններին։ Էս մարդն ասում է. «Վերդուն ձետա մնոր մին շելակ, փադանիս»։ Ես ես նկարը երկոնեմ տնստոն շորգամ, տեսնամ հուա տեսալ է սղճկանը։ Կամ կզասիմ։ Տղան համաձայնում է։ Ես մարդ համ մներուրութան անտուսակյամ իրուգունը կամ տանել ենքան փադ է անում, որ այդ մարդը մինչև կյանքին վերջը կարող է էրի։ Օրերը անց ընկնում Ձմերնը բրծնում է, բայց այդ աղջկան հանա խաբար չկա։ Տղան էլ տեսնում է, որ նահախ տեղ նա տեղ սպասում, այդ մարդին հաջող ասում կինամ։ Շատ է կինում, խրեկ է կինում, այդ մենակ ինքն է գիտում։ Մինգել աստուց։ Նղանոմա, դհամին ծառուտակի պարացնգելն ու քունավնցնել է մինատերնում։ Վերպատար քոնայնում բյուրդը միսա զուրտնությունում է, աշկրը պեցանում տսնում մին սպիտակ մուրուկ համարդ կողքեն վննը։ Էս մարդը հրցնում աթա այդ տղան հուվա հուչի, հունց հանգյալ տեղեք։ Տղան նստում ա գլոխը եկածը պատմում, համելջուբան նկարը դուս անում թա «Ղորփեր, կարող աստի աղջիկինիս տեսած»։ Հլևուրն ասում ա. «Տեսալչում, բայց այն ամի մած Բոստոն ունեմ բիջիրիլի։ Եթա բիջարիս, ես այդ նկարը երկոնեմ մեր ընգյունեքին սաղ շիներ կավու հրցուփորձ անեմ, տեսնամ հուվատ տեղ գյուդում»։ Տղան ռազիա գնում, Սկսում Բոստանը վիճարել է, օրերը ընցնում են, գարունգներ ապրծնում, բայց այդ աղջիկը կթանում չի։ Խղճտան էս մարդին էլա հաջողասում, դիլխոր ունքամաչան աղուն կտելավ, կինամ։ Կինամա, կինամ հսնում մի մծ արդ։ Ես իմ տեսնում մի մարդ գլոխը քաշքսած, այդ արդը հնձում է։ Մուտանամա նհտը զրուցանում համել նկարն հաշտամ, տեսնա բելքի այդ մարդն ինի տեսած։ Այդ մարդն էլ ասում է՝ «Մատաղին իմ քեզ»։ Ստի աղջիկ չի աշկավս ընկալ։ Բայց եթե դու իմ արտս հնձիս, ես այդ նկարը երկոնեմ շեմբաշեն շորկամ, բալի մի խաբար բերիմ այդ աղջիկանը անա։ Տղան համաձայնում է։ Չինը երանում սկսում արտը հնձիլի։ Այդ մարդն էլ ամ մներ ուրտան անտուսակամ, յուրգունեկամ, թախաբար չկա։ Վերջը ամառները բրծնում, ամա այդ աղջիկը կթանում չի։ Տղան շատ ատտանվում, բայց հորը խոսքը միշտ մտնապահում։ Սկի մտքավը հնցնում էլ չի վրկես հղցան ետտերնա։ Էս մարդին էլ հաջողասում քինամ։ Մինքան որ քինալանի ետը հսնում ամի շեն, դսնում մտը ժողովրդու ուրախ ուրախ թույդի թայդի խաղովն խաղում։ Մտանում հրցնում թա խետի ուրախըք, ասում են մեր թակավերեն ենամի հաշանգախ չգոնե։ Մին չեմ հենք հələ ոչ մինը տեսած չի։ Էս երկու օրը այդ աղջիկանը հրսան եկնանան թակավերը լողջից ցենա տվալ։ Ոզում ենք ճել դիանենք, բերքը հվակենք, հանցուհս ցնենք։ Տղան ուրխանում ասում է. «Ես լավա, ես էլ կքինեմ, բəlkի այդ ըրսնքավորներն մինի շիլինգած ճինան չի նկարեն աղջկանը»։ Իդիլ մարդկանցը կոմագանում, խաղում խաղում են, ինքն էլ տահանցնհդ կինամա թակավերեն պալատը։ Տեսնում ինչ, թիվ կա երկինքին ըստ խերեն, թիվ չկա ստեղ հավաքված ժողովուրդին։ Լոխեր սպասում են, Թա հիպ դուսկի գա թակավերին աղջիկը։ Շատ են սպասում, խրեգ են սպասում մենելը, հա, տեսնում են թակավերը, աղջկանը ծեր խամփռնած դուս եկավ։ Աղջիկ, ինչ աղջիկ։ Լավ է չոտիս, վեճ խմես թիմաշանես։ Տղան վեր թակավերը աղջկանը տեսնում է, ջուբան նկարը դուս անում, մին այդ աղջկանը եշում, մին նկարեն մնամ շիշկալված։ Դու մի ասել, համին աղջիկնա։ Վերջը զինքի հվակոմա ժողովուրդեն մաչավումին թարավ նիմունում կինամ հուսնում թակավերեն կոշտը, էտ նկարը հաշտամ, թակավերն ասումա, «Էս նկարը հունցան գալ ձերքդ»։ Դղան թակավերեն յուրան գլխավը եկածը պատմումա, համել աշկը էտ աղջկանան կտրում չի։ Մնամա մատ մնացած թաղունց կարողա երկու աղջիկ այդքան յուրուր նմանենին։ Թակավերը կթենտակն ծիծաղը մաթա, այդտեղա, այդ հինչ տեղավ դու անցս կացալ։ Էդ լոխ իմ թակավորությունը սա։ Էն հյուր վեր պտահալս, ես եմ էլ փոխված։ Ոզալում քս փորձիմ տասնամ քս սղացան յետս տերնում, թա մինչև վերջ դեմս կնում։ Էդ նկարը քս տվողն էլ իմ մադար աղջիկս է։ Էդ էլ ուրան նկարն է, քզանա առած շատ տղեր կն եկալ, բայց լոխ քս սղացան յետ ընտերալ։ Մենակ դուվս հսալ, դրա հետը էլ աղջիկս քս հալալ, քզում տամ։ Դրանայետը թակավերը մարդ աղարգում, տղեն հորնումորը պիրիլ տամ, օխտը հոր, օխտը կշեր հրսանը կենանում, այդ տղան էլ, այդ աղջիկանը նհտ պսակվում ա, հաշտ համերաշ ապրում։ Իրգինքան իրեք խնձորավեր ենգյում, մինը սող են, մինը սկնող են, մինն էլ առապ շխարք են։ Հաջիկը Ինը մաչինում մի մարդ հայնում, դրան մին տղա խոխայանում անումը քաջիկ։ Այս քաջիկը շատ խելունք, ամա խռավ կոտ խոխայանում։ Մին օրել խռավումա քինամ չիտասի։ Վերջի հարը տեսնում որ ոչ մի պենչ է մալկյամ, դրան յորա ոնում տանում ուստու կողքու որ փեշակ սուրցնի։ Քաջիկը մին քանի օր քինամա մոհոդել մին սխալ պեն անում ուստան կզումա ինքնել խրաումա փախչում կամ տուն ճարը գտրած հարը տանումա քաղաք վեր մին օրիշ ուստու կողքը փեշակ սուգցնե քինոման քինոմ կսորեն մին աղբյուրու կողքը նստում են վեր հասոտին համել պատար դինջանան Հարը կրանամա աղբյուրին ական ճուր խմում համել ասմա ուխայ սրտս վասավ Էս սրանը յետը ճիրին մաչան մին մարդը դուսկամ թա ինչա էլ Հաջիկին հեռնասումա ոչ մի պին։ Ես մարդը թա իմանամ սուխայա։ Ցենստվալ ես էլ դուս եմ եկալ։ Դու քուվուկ, շտեղը քինեմ։ Վերջը սուխայը վրգյուդմա այդ մարդը խուխենտանամա փեշակուտա ասմա։ Էլ խայես քինեմ քաղաք։ Խոխատ ինստո տանեմ միլա փեշակ սուրցնեմ։ Մին տարանը ետել հակիկյաս, ես ըխբիրեմ ու ջուր խմես, ու խայց են տաս, խողան պիրիլում տամքս ասում ապորձնում, քաջիկին յորոնում, հանստափը ճղումնի մնում, որ այս խեղճ մարդը իսկի հսցնում էլ չի հրցնե թա, հա, խոխեն ինչ փեշակա սուրցնական։ Լատի քրոփոշման յետատերնում կամ տոն։ Ուխայե քաջիկին դանամա յուրան տափեն տակեն տոնը սկսում սուրցնել է։ Թա մարդ հունց կարողա փոխվե։ Մհդ ծիտերնա, մհդ էշ, մհդ խնձոր, Էս հոխանել շատ այնում խելունք։ Դրան ըսսնեն դաստի գլոխ անգյում։ Էս մարդը տեսնում է որ քաջիկը օրը օրին իրա շատ պենասուերում, մտածում է որ ստա, ինչե մինտարեն ուրանանա շատ պենա գիդալու, որոշումը դրան սպանել։ Էտուխային մին բարի կնեգայնում, դա այդքանը գյդումա, այդ խոխեն սուբրցնում, որ ուրան էշուտեղ դինի, հանցանի, իբր թա սաղ սուվերածը մնան ընկալա ուխայրել ըրխինանոմա մին տրնանը եթե քաջիկին մին քսակ վսկուն հետ բերում տամ տրան հորո համելասմա վեր խոխան հիվանդացալա գրեցալ չի փեշակ սուվերե հերնել հրցնում չի թա խոխան հիչ հիվանդա յա հիչ փեշակ բիդի սուվերեր խոխեն երողնում քինում հղն հերը առաջանգում խոխան կամակ քաջիկը փոխումա կիղտար դեռնում կամ հորո կողքավ վաստալար ընցնում հարոզմա փռնե կարում չի։ Տղեն ցենատան վերկա քոմագանը ամատողան ըլվամչ։ Վերկեղտարը կորջումա կաջը գտուսակեմ հարը պատմում այլացը խոխեն իրայլա ալա կզնվում թա խճի չելի եկալ Քաջի կմենելա ետնգնում, մինգելցի ատերնում, կամ էլա հորոկող կավ վաստալավանց կնում, հարը էլ հայա քաջիկին ցենտամ, քաջիկը էլ հայրվամ չի, վեր հսնում ընտոն, մինքան օրանը յետը խոխան հորնասմա ապա, ախրստի ապրուս չինի։ Համասումա, համպատնում թա ինչ փեշակասու վրալ։ Համել թա Պերես մինոր ցիտերնա, մինոր էշ, մինոր ուրիշ հեյվան։ Տարինս բզարումը ծախ է։ Ես էլ համարթում տրնլական կամ տոն, ամա եշի հա, բյուրդան չաթուն ծախ էշ մեջ։ Վեր ծխեցիր, էր գրելական չում մարդ տերնամ։ Ստի Միխելա վախտ այդ խոխան դանայա տերնում, ծիա տերնում, հայրը տանամա ծախում, խաջիկը իրի գնում մարդ տերած կամատոն։ Մին օրել կավատերնում հերը կապը փռնած տանում բազար մեն պարը մարդ ամուտանում թա ախպեր այդ կավը քանի սավս ծախում հազար մանեթավ հա պաչաթուն ասմա չաթուն ծախուչի ես պարը մարդն ասմա չաթվեն 2000 մանեթ կտամ մենակ թա ծախե Կաջիկին հերը չաշմիշանգում, տղեն ասածը մնան գցում, չաթուն կվն հը ծախում։ Մին էլ ես մտածնում կավը լացայնում։ Ամա դե ինչ պենե պենան անցալա։ Քաջիկն էլ կարմչի մարդ դեռնա։ Էն պարավն էլ ու խայն այնում։ Կավը տանոմա ծառան կապում, քինում տենակը սրում, պերում որ մորթ է ու խայն կնեգի էդ վեր տեսնումա, դաստի գյուդումա պենի հինչումնա։ Կյամա չաթուն ետանում, կավը դաստին ծտա տերնում թրչում։ Ու խայը տենակը ցերքին կյամա տեսնում դանանցը տերած թրչումա, արծիվատերնում ընկնում հտան։ Կինամաթալը հացտեն հսնե, ծտը դաստի խնձորատերնում, այդ վախներ թակավերը նղճկանը հրսանեք նայնում։ Ընգյումա հարտնանը գյուրգյու։ Արծիվը դաստի աշուղատերնում, սազը յորոնում, կինամ սկսում հրտնունքումը ածել է։ Պիրոման թապուլտան, ոզում չի։ Ասմա, հնե են խնձորը ինձ տվեք բոլա։ Ոզում ընթատան ուրան խնձորը մին ասղատերնում, նիմունում, հարտնենը շորը աշուղնել թիլատերնում, կինամ նիմոնում էտ ասղը մաչը։ Դրանայետը ասղը կինամ նիմոնում փիչի մաչը, թիլը էրումա, ինքը սղանում տերնում համին քաջիկը։ Ամա էրված կիշացած։ Մտածում ասմա, կինամ ուխային կնեգի ինձ քեմագանի։ Կամա տեսնում ոչ ուխային տոնը կա, ոչ հայաթը, ոչ էլ կնեգի։ Եթե տերնում կամ իրանց տոն, լացինում հման չմատա տանանտուսկյա։ Ուրերան մի օրել սկանում ավեր մին քաղաքում մին դոկտոր կա լուղջու սղացնումա։ Վերքինում ատրակողքը էս դոկտորը քաջիկին սղացնումա ամմա թողում չի յետքինի ասմա կողքես կած փեշակս քս սվրցնիմ։ Քաջիկը համաձայնումա։ Դոկտորն էլ հինչ ու ասումա դեստի սվերումա։ Ամա այդ դոկտորեն մի օթախայնում, շտեղ շատ սանդր հիվներենա բուժում։ Քաջիկին էլ թողում չի նման այդտեղ։ Մինոր քաջիկը ակոշկավը եշմա տեսնում, դոկտորը մի մարդու կլոխը պեց արալ, տեսալ հողող են, երան մին պողոչ։ Ոզումա մաշավը այդ պողոչը պուկտա, մինել վախոմա պողոչեն ջանը պուկյա, վնները մնա հողողումը։ Քաջիկն էլ դեմ չի կենում, ասմա դոկտոր, մաշան կծծուրու, դիր պողոչեն իրա դստի վրան գիլական։ Դոկտորը դա էլանումա, այդ հիվանդը նզադում, ինքը դուսկամ քինամ ընկնում ծովը մռնում։ Ընդրահետ է, որ քաջիկը իրանան ախելուն կա։ Խեղճ տղան մնում մնակ, ամա յուրան կրծնում չի։ Մի խիլա ջիլն է հավաքում, դոկտորոթուն սուբրցնում, սկսում դոկտորեն գործը շարունակել է։ Մինորը թակուն հանց ճարաշինում, որ պարա մարդին ջիհիլցնում է։ Յուրան շագիրներն ցենատամ թա փորոշ ճղացեք, մաչը դուստովեք, լավացեք, ել հատիրիկ տղը գրեցեք, վերջումն էլ էս ճարը ըծեցեք, փոքս համ սղնականում համ ջիհիլնականում։ Իտի էլանում ամավեր օզմանթա ճարեն բոթոլու յորոնեն բյուրդան սադանան թխումա բոթոլու պարանտամ տակը մնամա մին երկու կատ էտիլաշ ճարը ածումն քաջիկին փոկը գլոխը սղանամա տակը մնամ քար կտրած ասում են մինչե որս էլ ինքը ցենատան վեր ճարան էլ հազեն խղճ շագիրդներն էլ գյդում չնտա ինչ անեն ստիել քաթը բրծնումա դե երկինքան իրեք խնձորա վերինգյում մինը սողեն, մինը սկնողեն, մինն էլ աշխարհ քեզ բարի մարդ կանցը։